Antras skirsnis. Gerbdami mokslą mes neturime teisės nesiskaityti su visuma faktų, kuriuose be abejonės yra kai kas iliuzoriško. Mes neturime nei karinio patyrimo, nei strategijos žinių, kurios galėtų pateisinti vieną ar kitą pažiūrų sistemą. Mes tik tai manome, kad abiejų karo vadų veiksmai Vaterlo kautynėse priklausė nuo atsitiktinomų susipinimo. O dėl likimo šios lėpiningo kaltinamojo – tai mes jį teisime kaip liaudis, tasai naivusis teisėjas. Ketvirtas skyrius A. Tie, kurie nori turėti aišku supratimą apie Vaterlo kautinės, turi vien įsivaizduoti paguldytą ant žemės didžiulę raidę A. Kairioji raidės A lasdelė yra nivelio kelias, dešinioji lasdelė ženapo kelias skersinis raidės abrūkšnelis, gilus kelias iš Oeno į Bren Lali. Raidės A viršūnė yra Monsenžanas, kur ir buvo Velingtonas. Kairysis apatinis taškas yra Ugomonas, ten stovėjo Reilis ir Žeromas Bonapartas. Dešnysis apatinis taškas yra Bel Aliansas, ten buvo Napoleonas. Truputį žemiau, kur skersinis abrūkšnys susiduria – su dešinėje lasdelė ir ją perkerta, yra esentas. Skersinio brūkšnio centre yra punktas, kuriame buvo tartas paskutinis kautinių žodis. Kaip tik čia vėliau ir pastatytas liūtas, prieš statytųjų norą simboliškai vaizduojas didžiausią imperatoriaus gvardijos heroizmą. Trikampio A viršūnėje tarp dviejų lasdelių ir skersinio yra Monsenžano plynaukštė. Kova dėl šitos plynaukštės ir sudarė visas kautinės. Abiejų armijų sparnai tiesėsi dešinien ir kairien nuo Ženapo ir Nivelio kelių. Derlonas stovėjo prieš Piktoną, Reilis prieš Hilį. Už raidės A viršūnis, už Monsenžano plynaukštis traukėsi Suanio miškas. O dėl pačios plynaukštis, tai įsivaizduokite plačią banguotą vietovę, kur kiekviena sekanti banga yra iškilusi aukščiau už pirmesnėje, o jos visos kyla į Monsenžaną – ir ten baigėsi prie pat girius. Dvi priešiškos kariuomenės kautinių laukia – tai du grumtynininkai, tai imtynės. Vienas stengiasi partiesti kitą, kabinasi už visko, kiekvienas krūmas atramos taškas, sienos kampas apsauga. Jei nėra nors menkiausios lūšnelis, į kurią būtų galima atsiremti, kartais reikia pasitraukti visam pulkui. Loma lygumoje, vietovės bangavimas. Patogiai bėgas takelis, giraitė, dauba – viskas gali sulaikyti milžino vadinamo armiją žingsnį ir sukliudyti jam pasitraukti. Kas palieka kautinių lauką, tas yra nugalėtas. Iš to seka, jog atsakingasis vadas būtinai privalo atidžiai ištirti mažiausią medžių salelį ir patikrinti mažiausią iškilumą. Abu du karvedžiai buvo atidžiai studijavę Monsenžano lygumą, šiandien vadinamą Vaterlo lygumą. Dar prieš vienerius metus Wellingtonas su išmintingu išvalgumu ją buvo ištyręs, kaip galima būsimų didelių kautinių vietą. Šioje vietovėje ir šioje dvikovoje birželio 18 dieną Wellingtonas turėjo geresnės sąlygas, Napoleonas blogesnės. Anglo armija buvo viršuje, prancūzų apačioje. Beveik nėra reikalo čia vaizduoti Napoleoną 1815 metų birželio mėnesio 18 dienos rytą sėdinti ant arklio su žiūronų rankoje Rosomo aukštumoje. Jos stotas ir taip visiems seniai žinomas. Šis ramus profilis, po maža uniforminė Brieno mokyklos skrybelė, žalias munduras, balti atlapai – Dengia ordino žvaigždė pilkas, redingotas, dengęs apoletus, galiukas raudono kaspino poliemene, odinės kelnis, baltas žirgas su raudono aksominė gūne, kurios kampuose įsiuvinėtos raidės N su karūnomis realiais, botfortai ant šilkinių kojinių sidabriniai pentinai, marengo špaga, Visas šio paskutinio Cezario pavidalas tebegyvas visų vaizduotėje, vienų galvinamas, kitų griežtai smerkiamas. Ilgą laiką šį paveikslą gaubė aureolį. Tai buvo dėl tam tikro legendinio proto aptemimo, kurį sukelia daugumas herojų ir kuris visuomet ilgesnį ar trumpesnį laiką maskuoja tiesą. Bet šiandien draugė su istorija atėjo ir šviesa. Šioji istorijos šviesa yra nepermaldaujama. Istorija turi tą keistą ir dievišką savybę, jog pati būdama šviesa ir kaip tik dėl to, kad yra šviesa – dažnai meta šešėlį ten, kur anksčiau visi matė spindulius. Iš to patie žmogaus jį padaro dvi skirtingas pamėkles. Viena jų puola antrą vykdo teisingą teismą ir niūrus despoto bruožai kovoja su karo vado žavingumu. Tautos gauna teisingesnį matą galutiniam įvertinimui. Išniekintas Babilonas mažina Aleksandro šlovę. Pavergta Roma mažina Cezario šlovę. Sunaikinta Jeruzalė mažina Tito šlovę. Tironija nedingsta po tirono. Vargas tam, kuris paskui save palieka tamsą, įsikūnijusią jo pavidalu. Penktas skyrius – kautinių kvit obskurum. Kvit obskurum – kažkas tamsaus nežinomo, latiniškai. Visiems gerai žinoma pirmoji šių kautinių fazė. Neaiškiai abejotina nerištinga pradžia, grėslė abiem kariuomenims, bet anglams labiau negu prancūzams. Visą naktį lyjo. Žemė išplauta liūties. Vienur kitur lomelėsi nelyginant geldose telkšo vanduo. Kai kuriuose vietose gurgolės vežimai klimpo lygi stebulių. Nuo arklių paspręščių varvėjo skystas purvas – jeigu šį judančių vežimų gurgolė nebūtų vertus į dobes kviečių ir rūgių, kurie sudarė poratai savotišką paklotą. Visas judėjimas, ypač nedideliuose slėneliuose, iš papeloto pusės būtų sustojęs. Mūšis prasidėjo vėlai. Napoleonas, kaip mes jau pasakojame, buvo pratęs visą artileriją laikyti savo rankose kaip pistoletą ir taikyti čia į vieną, čia į kitą kautinių lauko tašką – Todėl dabar laukė, kada pakinkytos baterijos galės laisvai ir greitai judėti. Tam būtinai reikėjo, kad pasirodytų saulė ir pradžiovintų žemę. Saulė tačiau nesirodė. Susitikimas buvo netoks, kaip prie Austerlico. Kai buvo paleistas pirmas patranko šūvis, anglų generolas Kolvilis pasižiūrėjo savo laikrodį ir konstatavo, kad buvo 35 minutės 12. Kautinės pradėjo kairysis prancūzų sparnas inirtingų gomono polimų, galbūt inirtingesnių, negu to norėjo pats imperatorius. Tuo pačiu metu Napoleonas polė centrą, mesdamas Kijo brigadą prieš Esentą, o nejus dešiniuoju prancūzų sparnu spaudė kairį į anglų sparną, kuris rėmėsi į papelotą. Ugomono ataka iš dalies buvo fiktyviai. Įvilioti į ten Wellingtoną, priversti jį pasistumėti į kairę, toks buvo Napoleono planas. Šis planas būtų pavykęs – jeigu keturios anglų gvardijos kuopos ir narsus per panšę divizijos belgai nebūtų tvirtai gynę savo pozicijų ir jeigu Wellingtonas, užuot ten sutraukęs daug jėgų, nebūtų nusiuntęs paspirčiai tik keturis kitas anglų gvardijos kuopas ir vieną Braunšveigo batalioną. Prancūzų dešinio sparno ataka nukreipta į papelotą buvo labai rimta. Parblokšti kairį anglų sparną, perkirsti Briuselio kelią, užtverti praėjimą tam atveju, jeigu pasirodytų prūsai – užimti Monsenžaną, atstumti Velingtoną prie Ugomono, nuo ten prie Brenlalė, paskui prie Halo. Nieko negali būti aiškesnio už šitą planą. Įskyrus kelis užkliuvimus šį ataką pavyko. Prancūzai užėmė papelotą, išmušė priešą iš Esento. Pažymėsime vieną smulkmeną. Anglų pestijoje, ypač Kemto brigadoje, buvo daug rekrutų. Šie jauni kareiviai drąsiai priešinosi mūsų grėsmingiams pėstininkams. Patyrimo stoka jiems atstojo narsumas. Jie ypač puikiai pasirodė kaip šauliai. Kareivis šaulys dalinai paliktas savo paties iniciatyvai, tampa, taip sakant, savo paties generolu. Šie rekrutai čia parodė grinai prancūzišką išradingumą ir kovinį įkarštį. Šie neprityrę pėstininkai kovėsi inirtingai, šitai nepatiko Velingtonui paėmus esentą kautynių baigtis radosi abejotina. Vienas šios dienos laikotarpis nuo 12 iki 4 yra miglotas. Kautynių vidurys beveik nesuvokiamas ir primena niūrų muštynių chaosą. Tartum nusileidžia prieblanda, rūke duloja kažkoks platus bangavimas, svaiginantis miražas, šmėščia anų laikų karinės aprangos atributai, šiandien beveik jau nežinomi, kolbakai su plevesuojančiais gaubleliais – kalbakas aukšta kailinė kepurė. Kadaruojantis raitelių krepšeliai sukryžiuoti ant krūtinės diržai, maišiukai granatoms, husarų dolamanai, raudoniai ilgi batai su daugybė dumšlių, sunkus kiveriai papošti pinelėmis, beveik juodi Braunšveigo pėstininkai susimaišė su ryškiai raudona anglų pėstyje, kurios kareiviai vietoje antpečių dėvėjo storas baltas juosteles, aplinkui rankovių iškarpas – Hanoverio lengvoji kavalerija pailgais odiniais šalmais su varinėmis juostelėmis ir sultonais iš rudų ašutų, škotai nuogais keliais ir languotais pledais, ilgi balti mūsų grenadierių getrai, vis tai eilė paveikslų, bet ne kariuomenės gretų. Ir tai įdomu Salvatoriai Rozai, bet neįdomu Gribovaliui. Nuoroda Salvatorė Roza 17 amžiaus italų dailininkas, daugelio batalinių drobių autorius. Grybovalis, 18 amžiaus antrosios pusės prancūzų karinis inžinierius, padaręs daug patobulinimų artilerijoje. Nuorodos pabaiga. Kiekvienos kautinės visuomet turi kažką bendro su audra. Quid obscurum, quid divinum. Kažkas tamsaus, kažkas dieviško latiniškai. Kiekvienas istorikas parodo keletą bruožų jį paveikusi šioje painiavoje – Kad ir kokios būtų generolo kombinacijos, ginkluotų masių susidūrime neišvengiami nenumatyti nutolimai nuo pirmykščių sumanimų. Veikimo metu abiejų vadų planai įsiterpia vienas į antrą ir iškraipo vienas antrą. Kautinių lauke štai šitoji vieta suryja daugiau kovotojų negu anoji, panašiai kaip daugiau ar mažiau purus dirbožymis, greičiau ir lėčiau sugeriant jo išlietą vandenį. Šitai verčia ten laikyti daugiau kareivių negu norėtųsi. Tai nenumatyti nuostoliai. Kautynių linija siubuoja ir vingiuoja lyg siūlas, bet tikslo upeliais liejasi kraujas, armijų frontai banguoja, einantie išrikiuotis ir įrikiuotę pulkai sudaro kyšulius į įlankas, visi šie povandeniniai akmenys nuolat keičia vietą prieš vieni kitus, kur ką tik buvo pėstie, pasirodo artilerija, kur buvo artilerija atlėkė raityje, batalionai tarytum dūmai, ką tik čia kažko būta, o dabar galite ieškoti, jau nieko nebėra – Praretėjimai eilėse slenka iš vietos į vietą. Juodos figūrų bangos užplūsta ir vėl ritasi atgal, traukia kažkoks kapų vėjas, nustumia, atbloškia, išpučia ir išblaško šias tragiškas mases. Kas tai yra mūšis? Švytavimas. Matematinio plano pastovumas te galioja tik minutę, o ne ištisą dieną. Norint atvaizduoti kautynes, reikia pasitelkti vieną iš tų galingų dailininkų, kurių teptukams būtų klusnus chaosas. Rembrantas jas nutapys geriau negu Van der Meulenas. Van der Meulenas sako tiesą vidurdienį, bet meluoja trečią valandą po pietų. Geometrija apgauna. Tik tai uraganas teisingas. Šitai ir duoda Folarui teisę prieštarauti Polibijui. Nuoroda. Vander Maulenas 1634-1690, flamandų krypties dailininkas Liudviko 14 rūmų tapytojas, kurio specialybė buvo batalinis žanras. Jo paveikslai pasižymi skrupulingų detalių tikslumu ir portretinių personažų panašumu. Foliaras 1669-1752 prancūzų strategas – graikų istoriko Polibijaus, antrasis amžius prieš mūsų erą, veikalo visuotinė istorija komentaro autorius. Nuorodos pabaiga. Pridurkime, kad visuomet esti tam tikras momentas, kada kautynis tarytum susmulkėja ir virsta susirėmimu. Ima trupėti, subyra į daugybę smulkių įvykių, kurie anot paties Napoleono veikiau priklauso pulkų biografijai negu armijos istorijai. Tokiu atveju istorikas turi neginčiamą teisę daryti apibendrinimus. Jis gali pagauti tik svarbiausius kovos kontūrus. Ir ne vienam pasakotojui, kad ir koks jis būtų sažiningas, nepavyksta tobulai atvaizduoti šį baisingą debesį, kurio vardas kautynis. Ši pastaba deranti visiems dideliems armijų susidūrimams ypač tinka Waterloo. Vis dėlto po vidurdienio atėjo momentas, kada kautinių baigtis ėmė ryškėti. Šeštas skyrius ketvirtą valandą po pietų. Apie ketvirtą valandą anglų kariuomenės padėtis tapo rimta. Oranijos princas komandavo centrui, Hilis kairiajam sparnui, Piktonas dešiniajam sparnui. Drasusis Oranijos princas susijaudinę šaukė Olandams ir Belgams. Na sau, Braunšveigas, nedrįskite trauktis. Jau silpstantį Hilį parėmė Wellingtonas. Piktonas buvo nukautas. Ta patį akimirksnį, kai anglai atimė iš prancūzų 105 linijinio pulko vėliavą, prancūzai anglams nukovė generolą Piktoną kulka keurai pramušusią galvą. Velingtonas šiuose kautynėse turėjo du atramos taškus – Ugomoną ir Esentą. Ugomonas dar laikėsi, bet visas liepsnojo, Esentas buvo paimtas. Iš vokiečių bataliono, kuris jį gynė, beliko tik 42 vyrai – Visi karininkai įskyrus penkis buvo nukauti ar paimti nelaisvin. Trys tūkstančiai kovotojų išdaužė vieni kitų šioje kulykloje. Anglų gvardijos seržantą, geriausią Anglijos boksininką, kurį jo draugai laikė nepažeidžiamų, užmušė mažiukas prancūzų būgnininkas. Beringas turėjo palikti savo poziciją. Saltinas buvo nukirstas kardų. Daug vėliavų buvo prarasta jų tarpe Alteno divizijos vėliava ir Liuneburgo bataliono vėliava, kurią nešė princas iš deponų giminės. Pilkųjų škotų nebeliko, galingi ponsombio dragūnai buvo iškapoti, šią narsiją kavaleriją parbloški bro ulonai ir traverso kirasirai – Iš 1200 arklių beliko 600, iš trijų pulkininkų leitinantų dugulėjo ant žemės. Hamiltonas sužeistas, Materas užmuštas. Ponsombis krito pervertas septynių iečių. Gordonas buvo negyvas, Marchas negyvas, dvi divizijos penktoji ir šeštoji sutriuškintos. Ugomonas buvo palauštas. Esentas paimtas, beliko tik vienintelis pasipriešinimo mazgas – centras. Šis mazgas laikėsi tvirtai. Velingtonas jį sustiprino. Jis permeti ten Hilį, kuris buvo Merb Brene, permeti ten Šase, kuris buvo Bren Lali. Anglų kariuomenės centras truputį įlenktas, labai sutelktas ir kompaktiškas, buvo užėmęs labai tvirtą poziciją. Jis įsidėsti Monsenžano plyną aukštyje, turėdamas su savęs kaimą, o priešai save atšlaitę, anomet gana stačią. Jis rėmėsi į masyvo akmeninį pastatą, tais laikais valstybinį turtą priklaususi Niveliui ir žymėjusi kelių susikirtimą, galingą 16 amžiaus statinį, tokį tvirtą, jog patrankų sviediniai nuo jo atšokdavo nepramuždami. Visur aplinkui plyną aukštenglai pristatė užtvarų, pridarė ambrazūrų gudobelėse, pastatė patranką tarp šakų, įrošė šaudomasias angas krūmose. Jų artilerija tykojo paslėpta brusgynose. Šios klastingos gudrybės, neginčiamai įteisintos karo papročių, kurie leidžia naudoti visokius pastus, buvo taip išmoningai padarytos, jog – Akso, imperatoriaus pasiūstas deviniomis ryto priešo baterijų žvalgyti, nieko nepastebėjo ir sugrįžęs raportavo Napoleonui, kad jokių kliūčių nesa, įskyrus dvi barikadas užtvėrusias nivelį ir ženapo kelius. Tuo metu java jau buvo išplaukę, Plyno aukštės pakraštyje aukštose javose buvo įsidėstęs Kempto brigados 95 batalionas ginkluotas karabinais. Šitaip įtvirtintas ir turėdamas užtikrintą paramą, Anglų ir Olandų kariuomenės centras buvo patogioje padėtyje. Pažeidžiama šios pozicijos vieta buvo Suanio miškas, kuris tais laikais siekė kautinių lauką su Grenandalio ir Buaforo tvenkiniais. Armija nebūtų galėjusi čia trauktis nesusiskaldydama. Pulkai čia bereigint būtų pakrikę, artilerija būtų žuvusi pelkėsi. Daugelio specialistų nuomonė berots kitų ginčiama – pasitraukimas iš šios vietos būtų virtęs netvarkingų bėgimų. Velingtonas prie šio centro prijungė šase brigadą atitrauktą nuo dešinio sparno ir Vinkio brigadą atšauktą iš kairio sparno, be to dar Klintono diviziją. Savo anglams, Halketo pulkui, Mičelio brigadai, Metlendo gvardijai jis davė kaip priedangą ir sparninį sustiprinimą, Braunšveigo pėstininkus, Nasau kontingentą, Kilman segės hanoveriečius ir Amtedos vokiečius. Tokiu būdu jis po ranka turėjo 26 batalionus. Kairysis sparnas, sako Šarasas, buvo atitrauktas už centro. Viena galinga baterija buvo pridengta žemių maišais toje vietoje, kur dabar yra vadinamasis Waterloo muziejus. Be to, Wellingtonas dar turėjo paslėpęs dauboje 1400 Somerseto gvardijos dragūnų. Tai buvo antroji pelnyta išgarsėjusios anglų kavalerijos pusė. Ponsombis buvo sunaikintas, bet liko Somersetas. Ši baterija, kuri pilnai suformuota būtų sudariusi beveik redutą, stovėjo už žemos mūrinės sodo tvoros greitomis sutvirtintos smėlio maišais ir plačių nuo žulnių žemių pylimų. Šis darbas nebuvo baigtas, stigo laiko šiam sutvirtinimui aptverti aštretvorę. Velingtonas neramus, tačiau iš pažiūros beistris. Nenulipdamas nuo arklio visą dieną išbuvo priešai seną Monsenžano malūną, tebestovinti ir dabar. Po guobą, kurią vėliau vienas anglas, vandalas, entuziastas nupirko už 200 frankų, nupjovė ir įsivežė. Velingtonas išliko herojiškai šaltas. Aplinkui birte biro sviediniai, šalia jo krito adjutantas Gordonas, Lordas Hilis, rodydamas jam netoliesę sprogusią granatą, paklausė. Milordė, kokias instrukcijas ir kokius įsakymus jūs mums duodate, jeigu pasieškote mirties? Daryti taip, kaip aš, atsakė Wellingtonas. Clintonui jis lakoniškai įsakė laikytis iki paskutinio vyro. Buvo aišku, kad diena baigsis blogai. Velingtonas šaukė savo seniems kovos draugams iš Talaveros, Vitorijos ir Salamankos. Boys, vyrai, ar galima galvoti apie pasitraukimą, prisiminkite senąją Angliją. Apie ketvirtą valandą Anglų frontas susvyravo ir pajudėjo atgal. Staiga plynaukštės keteroje beliko tik tai artilerija ir šauliai visą kitą dingo. Pulkai persekiojami prancūzų granatų ir sviedinių pasistomėjo gilumon, tenai, kur ir dabar dar eina Monsenžano fermos darbininkų takelis. Prasidėjo judėjimas atgal. Anglų armijos frontas išnyko, Velingtonas atšlyjo. Pradeda trauktis, sušuko Napoleonas. Septintas skyrius. Napoleonas gerai nusiteikęs. Imperatorius nors ir nesveikavo ir sunkiai sėdėjo balne, niekuomet nebuvo taip puikiai nusiteikęs kaip tą dieną. Nuo pat ryto išeip neprieinama šypsojosi. 1815 m. birželio 18 dieną ši gili po marmuro kaukę paslėpta siela spindėjo be ypatingos priežasties. Žmogus, kuris buvo niurus prie Austerlico, buvo linksmas prie Waterloo. Visų didžiausi likimo išrinktieji dažnai elgėsi priešingai sveikai nuovokai. Mūsų žemiški džiaugsmai iliuzoriški. Paskutinė palaiminga mūsų šypsena priklauso Dievui. Reidet Cezar, Pompejus Flebit, sakydavo fulminatrix legiono kariai. Cezaris juokėsi, Pompejus verks lotyniškai, fulminatrix žaibų dievas. Pompėjui šį kartą nereikėjo verkti, bet yra tikra, kad Cezaris juokėsi. Prieš mūšį nakčia pirmą valandą greudžiant ir lyjant, drauge su Bertranu raitom apžiūrėdamas kalvas prie Rosomo, patenkintas ilgą anglų laužų liniją, nušvietusią visą horizontą nuo Frišmono lygi Brenlelė, Napoleonas nebejojo, kad likimas, kurį jis tam tikrą paskirtą dieną išaukė į kautinių lauką prie Vaterlo, atvyks laiku. Jis prilaikė savo žirgą valandėlę, nejudėdama žiūrėjų žaibus bei klausėsi griaustinio, ir jo palidovas išgirdo šį fatalistą sviedžiantį naktį šitos paslaptingus žodžius. Mes iš vien. Napoleonas klydo, jie jau nebebuvo iš vien. Jis ne vienai sekundė nesudėjo akių, kiekviena šios nakties akimirka jam buvo atžymėta kokiu nors džiaugsmu. Jis apjojo visą lauko sargybų liniją, vienur kitur sustodamas pasikalbėti su sargybiniais. Pusę trečios prie Ugomono miško išgirdo žygiuojančius priešo kolono žingsnius – Vieną akimirką pagalvojo, kad Wellingtonas traukėsi, jis tarė Bertranui. Tai anglų arjergardas paliko pozicijas ir traukėsi. Aš paimsiu nelaisvinto šešis tūkstančius anglų, kurie ką tik atvyko į Ostendę. Jis kalbėjo su įkarščiu, vėl buvo atgavęs tą dvasios pakilimą, kurį turėjo kovo pirmą dieną, keldamas į krantą, kai prie Žuano užutekio parodė maršalui Bertranui džiugaujantį valstietį ir sušuko. Na, matai, Bertranai, štai ir paspirtis. Naktį iš birželio 17 į 18 dieną išaipėsi iš Velingtoną. Šiam mažučiam anglui reikalinga pamoka, tarė Napoleonas. Lietus smarkėjo ir imperatoriai kalbant dundėjo greustinis. Pusė ketvirtos ryto jis neteko vienos į savo iliuzijų – Pasiusti žvalgybon karininkai jam pranešė, kad priešo stovykloje jokio judėjimo nematyti. Viskas ramu. Ne vienas bivuakų ugniakuras neužgesintas. Anglų kariuomenė miegojo. Žemėje vyravo gili tyla, triukšmas buvo tik danguje. Keturiomis ryto žvalgai jam atvedė valstietį. Šis valstietis buvo užvedli vienai anglų kavalerijos brigadai, greičiausiai Viviano brigadai, kuri vyko užimti pozicijos prie Oeno kaimo – pačiame kairijos sparno krašte. Penkiomis du belgų dezertyra jam pranešė, kad jie ką tik pabėgo į savo pulką ir kad anglų kariuomenė laukia kautynių. Jo geriau sušuko Napoleonas. Man daug labiau patinka sumušti, negu priversti trauktis. Rytą prie stačios atšlaitis, kur sukasi plansenua kelias, jis nusėdo nuo arklių tiesiog į purvą, liepė atnešti iš Rosomo fermos virtuvinį stalą ir valstietišką kėdę, atsisėdo padėdamas kojas ant kuokšto šiaudų vietoj kilimo ir atskleidė ant stalo kautinių lauko žemėlapį tarė sultui. Graži šachmatų lenta. Dėl naktinio lietaus maisto gurgolės įklimpusios patižusiuose keliuose negalėjo rytą atvykti. Kareiviai buvo nemigę, šlapi ir alkani, tačiau tai nesukliudė Napoleonui linksmai sušūkti hėjui. Mes turime 90 šansų iš šimto. Aštuonimis imperatoriai atnešė pusryčius, jis pasikvietė keletą generolų. Per pusryčius kažkas papasakojo, kad už vakar Velingtonas Briuselėje dalyvavęs baliuje pas kunigaikštienę Derichmont ir Sultas, rustusis karys su arkivyskupo fizionomija, pastebėjo. Tikrasis balių šiandien. Imperatorių šaipis išnėjos, kuris jam pasakė, Velingtonas nėra toks naivus, kad lauktų jūsų didybės. Beje, tokia buvo Napoleono maniera – Jis mėla jokaudavo, sako apie jį flerydė šabulonas. Iš esmės jis buvo linksmo būdo, sako Gurgo. Jis berte berdavo jokus, kurie buvo veikiau savotiški negu samojingi, sako Benžamenas Kostanas. Tiešiais milžino jokavimais verta sustoti. Tai jis savo grenadierius vadino niurzgomis. Jis gnaibydavo jiems ausiais, tampydavo už ausų. Imperatorius visą laiką su mumis išdaigas išdarinėdavo, štai ką pasakė vienas iš jų. Prieš slaptąją kelionį iš Elbo salos į Prancūziją vasario 27 dieną, Prancūzijos karinis briga Zefiras sutikęs atviroje jūroje briga neištikimasis, kuriame slėpėsi Napoleonas, paklausė, kaip jaučiasi imperatorius – o Napoleonas, kuris šiuo metu vis dar turėjo prie savo skribėlės pusiau baltą, pusiau vietinę kokardą, nusėta bitėmis, kurią nešiojo Elbo salvėje, jogdamas jis pagrėbė ruporą ir pats atsakė, imperatorius laikosi gerai. Kas gali šitaip jokauti, tas jaučiasi likimo bičiulis. Pusryčiaujant prie Vaterlo, Napoleoną kelis kartus ištiko juoko priepolis. Po pusryčių jis kokį ketvirtį valandos mąsti, Paskui du generolai susėdo ant šiaudų kuokšto, paėmė į rankas plunksnas, pasidėjo ant kelių poperių ir imperatorius jiems padiktavo kautynių įsakymą. Deviniomis tą akimirksnį, kai prancūzų kariuomenė šalonuota penkiomis kolonomis pradėjo žygiuoti ir įsiskaidė dviem linijom, artilerija tarp brigadų su muzika prieš akiją, grojančia žygio maršą, su būgnais ir trimitais, galinga, didžiulė džiūgaujanti, imperatorius matydamas jūrą šalmų, kardų ir durtuvų, siubuojančių horizonte, du kartus sušuko puiku, puiku. Nuo 9 lygi pusės 11 visa kariuomenė, nors šitai gali atrodyti neįtikima, suspėjo užimti poziciją ir įsireikiavo šešiomis linijomis sudarydama, kaip pasakė pats imperatorius, šešių V figūrą. Kelioms akimirkoms praėjus pakariuomenės įsireikiavimo kautinių tvarka – toje gilioje priešaušrio tyloje, kuri visuomet tęsti prieš mūšį, matydama žygiuojant 3-12 svarių pabūglų baterijas, jo įsakymų paimtas iš trijų korpusų Darlono, Reilio ir Lobo, ir paskirtas pradėti kovą apšaudant Monsenžaną, kur kirtosi Nivelio ir Ženapo keliai. Imperatorius paplekšnojo per petį Akso tardamas, štai 24 žavingos merginos generolė. Būdamas tikras dėl kautinių baigmės, į savo šypseną padrasina einančią pro jį pirmojo korpuso pionierių kuopą, kuriais buvo įsakęs apsikasti Monsenžane, kai tikaimas bus užimtas. Šią gedrą rimti sudrumstė tik vienas iš didus gailėščio žodis – Išvydęs kairėje toje vietoje, kur šiandien stūkso supilta aukšta karių kapų kalva, telkiantis nuostabius pilkuosius škotus ant puikių žirgų, jis tarė gaila. Paskui sėdo ant žirgo, pasuko ant rosomo ir pasirinko sekyklą. Seura žolė apaugusios kalvelis keterą iš dešinės pusės kelio einančiai iš Ženapą į Briuselį. Tai buvo antra jo sustojimo vieta per šias kautynes. Trečioji vieta septyniomis vakarų tarp Belė Aliansų ir Esentų buvo švilpi. Tai gana pakilus kauburėlis, kuris tebėra ir dabar, už jo lygumos lomoje buvo sutelkta gvardija.